Allah'ın fazlı, Allah'ın ihsanı, Allah'ın izni ve keremi bilen cemaat neme, cemaatinin kadrineme, cemaatinin ehemmiyetineme bu doğruda inşallah Rabbimiz Subhanahu ve bir birkaç ayet kelimelerini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin birkaç hadis-i şeriflerini siz braderlerimge, siz ekelerimge isletmek çimen. Yukarıda etken ayet-i kerimelerimizde Allah Subhanahu wa Taala taolo merhamet marhamat bizlerge etedi ki ey iman iymon keltirganlar allohdan taqvo qilinglar alloh subhanava taolodan haqqi bilan qo'rqinglar alloh subhanava taolodan qanday taqvo qilinish kerak bulsa. Allah subhanahu ve teala'dan onday takva qilinlar alloh subhanahu va taoladan onday haqqi bilan qo'rqinglar deb alloh subhanahu va taolo bizlarga tanbihat beryapti va nargi oyat karimasida merhamet marhamat etti ki ey iman keltirganlar Allah'tan korkunlar, Allah'tan takva kılınlar. Ve kulu kavlen sedide ve sedid La ilahe illallah kelime-i tevhidini doğru ve rastgeplerini etinler. La ilahe illallah kelimesini âli kılınlar. La ilahe illallah kelimesinin manası neme? La ilahe illallah kelimesi bizlerge şeriatta nemeni getirdi? La ilahe illallah kelime-i tevhid bizlerge kanday amal kılış gerekliliğini bizlerge etken bulsa ana şunu hem özümüzge, hem müminlerge islətinlər, hem müminlerge etinler deyib Allah Subhanahu ve Teala bizlerge buyruk kıldı. Eğer biz ayette Allah Subhanahu ve Teala etkəndəy qavlan sedidə la ilahə illallahını və hər daim hər kaysa halətdə bulsa kim bo'lishligidan qat'i nazar agar biz haqni gapiradigan bo'lsak har doim haqni istatadigan bo'lsak ma'rufni qiladigan bo'lsak munkardan qaytaradigan bo'lsak inshaalloh endi samarasini alloh va taolo aytyapti yuslih lakum a'malakum alloh subhanava taolo sizlarning qilgan amallaringizni islah qiladi vaholanki birodarlar akalarim bizler salih amel kılış için meğer Allah subhanahu ve Taala'ya ibadet kılış için meğer yönetilgenmiz, yaratılgenmiz. Eğer biz şunça meşakkatlerini körgenden kegin, şunça mal, mülk, dünyanı vatanlarda kaldırıp çıkkenden kegin, salih amelini kılış niyeti bilen çıkkenden kegin, eğer biz salih amelini hahlamasak, salih amel kılalmasak biz Firdevs cennetlerini Allah Subhanahu ve Teala'dan qanday biz soraymiz? Soralmaymiz birodarlar. Shunda eğer biz amallarimizning solih bo'lishligini xohlasak, endi Allah subhanahu va taolo bizlerge bir terazi verdi, bizlerge bir tariqa ko'rsatdi. Nima? Va qulu qawlan sadida, amri bil ma'ruf nahy anil munkarni qilasizlar. amri bil ma'ruf yaxshilikni buyruq qilishlik munkardan qaytarishlik amalini qilasizlar deb bizlarga buyruq berdi ana shundan keyin shu amali qilgandan keyin kim bo'lishigidan qat'i nazar har doim qaysi holatda bo'lsa ham qaysi joyda bo'lsa ham inshaalloh biz amri bil ma'rufni nahy anil munkarni qiladigan bo'lsak, Robbimizning va'di bu va Robbimiz inshaalloh va'dinda turadigan, va'diga xilof qilmaydigan zot u aytadiki, sizlarning amallarni solih amallardan qilib qo'yadi. Allohu akbar. Solih amallardan qilib qo'yadi. va yaghfir lakum zunubakum va sizlarning qilgan o'tgan gunohlaringizni kechiradi, mag'firat qiladi. وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kiminki Allah va Rasuliga itoat qiladigan bo'lsa faqat faza fawzan abima o katta najotni topgan bo'ladi. Ana u haqiqiy najotni topgan bo'ladi, jahannam azobidan, tozaqdan qutulgan bo'ladi. Birodarlar, shuncha talih amallarimiz bor, yomon amallarimiz bor. Qilgan zahiren salih amel deyip görüngen şunça kem, şunça az gene amellerimiz bilen gururlanıp kalmayaylık braderler. Çünkü ben salih amel deyip şunu bilemen ki eğer o Allah rızası için kılını yapken bulsa o Allah'ın şeriatına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve Allah subhanahu ve teala'nın kitabına muvafık bunu yapken bulsa ana o amel indi salih amal deb atamiz biz zohiran qilgan amallarimiz solih ko'rinsa ham birodarlar uni biz bilan alloh subhanava taolo biladi uni man bilan allohu taolo biladiki man qilgan amalim solihmi solihmasmi chunki biz o'rgandikki salih amal deb biz faqat va faqat alloh subhanava taoloni rizosi uchun qilinayotgan bo'lsa biz ana shunga salih amal deb atamiz endi biz salih amalni kahlasak, qilgan amellerimizin hammasini Allah rızası için bo'lishligini kahlasak, amri bil ma'ruf va nahy anil munkar qilishimiz bizga vojib vojib vojib birodarlar bil ma'ruf va nahy anil munkar qilsak amallarimiz ham solih bo'ladi akbar ötken günahlarımızı ham Allah subhanahu va taolo mag'firat qiladi o'tgan gunohlarimizga biron kimsa garanti bera mı? Bizge emirlerimiz garanti bera oladimi berolmaydi Bizge ulamalarımız, muftiylarimiz garanti mı? Ya ki siz özünüz garanti bera olasizmi Bizge Allah alloh subhanava taolo bitta tarozi berdi bitta tariqa berdi bitta garanti berdi sizlar amri bil ma'ruf nahyi anil munkar qilinglar man sizlarning amallaringizni solih qilaman va gunohlaringizni kechiraman deb Vade berdi Haris el-Eş'ari radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundey merhamet kılıp etedi. Allah subhanahu ve teala Yahya ibni Zekeriya aleyhisselamga aleyhisselamga amel qilishlik uchun va Bani Isroilning Isroil hem amel amal için beş 5 seni Yahya ibni Zekeriya, Zekeriya aleyhisselamının oğlu Yahya aleyhisselamge şu beş denerseni buyruk kıldı. Şu hadis-i şerif uzun. Beş denerse Allah subhanahu ve teala Yahya aleyhisselamge buyruk kılgen şu beş denerse özü hem amel kılışı için Beni İsrail'in, İsrail oğullarının amel kılışı için kılgen şu beş de buyruğu birincisi Allah subhanahu ve teala'ya biron nerseni şirk koşmasan Allahu Teala'ya ibadet kılışlık. İkincisi namaz okuyuşluk. Üçüncüsü or, roze oruç tutuşluk. Dördüncüsü sadaka verişlik. Beşincisi Allah Subhanahu ve Teala'yı zikir kılışlık. Allah Subhanahu ve Teala'yı e, isleyişlik. Ve Allah Subhanahu Teala bu narsalarni şu beş ta narsani buyruq qilganda bunlarning har bittasiga misollar ham keltirib Yahya alayhisalomga buyruq Şu Shu şu shu kelimalarni, shu jumlalarni aytgandan keyin so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam etti ki, men hem etti sahobalariga, men hem etti ashabu kiranlarige. Sizlerge Allah subhanahu va taolo menge qil buyruq qilgan shu 5 ta men hem sizlerge ey ashabim etti, sizlerge buyruk qilaman amel qilishliklaringiz Allah subhanahu va taolo ana shu 5 ta narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga amal qilasan deyib buyruq qilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham ashabi ikromiga ve biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetige şu beş denersene buyruk kıldı. Birincisi cemaat halette yaşayışlık. Müslümanların cemaatini mahkem uşlayışlık. İkincisi işitişlik. Müslümanların emirleri, Müslümanların ketteleri, halifesi, emirleri ne men etken Musa şunu işitişlik. Üçüncüsü itaat kılıştık. İndi işitkenden kegin itaat kılıştık. Dördüncüsü hicretini sizlerge buyruk kılaman dedi. Beşincisi Allah yolunda cihadını sizlerge buyruk kılaman dedi. Allahu Akbar. Allah Resulüge Allah Subhanahu ve Teala ana şu beş denerse bilen amel kılasan deyip ümmetin hem amel kıladı deyip buyruk kılgan. Şu beş denerseni gene tekrar kaytaramız Müslümanların cemaatinin mahkem işleyecek. İkincisi işitişlik. Üçüncüsü itaat kılıçlık. Dördüncüsü hicret kılıçlık. Ve beşincisi Allah yolunda cihat kılıçlık. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin devamında etedi ki kimi ki cemaatten Müslümanların cemaatinden bir karış bir zira eğer çıksa Müslümanların cemaatinden bir avuç, bir karış, bir zira chiqadigan bo'lsa, İslam'ın ribkatul İslam, İslam'ın ipini bo'ynidan çıkarıp atıp tashlagan bo'ladi. İslam'ın ipini atıp çıkarıp bo'ynidan atib chiqarib atib tashlagan bo'ladi. Hattoyinki qaytganigacha. Qaytganigacha musulmonlikdan chiqadi. Va kimiki jahiliyat davası bilen? Eğer agar insonlarni johiliyatga da'vat qilayotgan bo'lsa u jahannamdadir aytdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytganda sahabeler so'radilar ya rasululloh ro'za oruç tutsa namaz namoz o'qisa hammi u islomning ipini bo'ynidan chiqarib tash otib tashlagan bo'ladi deyib savol berganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki ro'za tutsa ham Namaz o'qisa ham aytdi va musulmon bo'lganligini da'vo qilsa ham aytdi u islomning ipini ribqatul İslam, islomning ipini bo'ynidan çıkarıp atıp tashlagan bo'ladi hadis sahih ey mujohid birodarlarim ve ey mujohid akalarim alloh subhanahu va taolo men bilan sizlarni o'zi yaxshi ko'rgan va o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin inshaalloh va alloh subhanahu va taolo musulmonlarning jamoatina iltizom qilishligini musulmonlarning jamoatining mahkam ushlashligini ahli islomdan ajralmayishni dinda ixtilofga düşmeyişini, dinde fitnelerge düşmeyişini ve dinde ihtilaf çıkarmayışını buyruk kıldı. Bunlarını Allah subhanahu ve teala bunu, bu habis amellerden bizlerini inşallah uzak tutsun braderler. Bu amellerini bizlerge nasip kılmasın. Bizlerini bu amelden uzak tutsun. Çünkü braderler dinde ihtilaf düşüşlük, dinde fitne çıkarışlık, dinde ihtilaf çıkarışlık braderler. Müslümanların cemaatinden acranışlık, Müslümanların cemaatine iltizam kılmayışlık, Müslümanların cemaatini mahkem uçlamayışlık o Müslümanların işi bulmaydı. Müslümanların işimez. Müslümanların ahlakımız bu. Çünkü Müslüman özünü cennetke kirgizişlik için Allah subhanahu ve teala'ya ibadet kılıştığı için yaratılmadı mı?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 ayet kerimesinde Allah subhanahu ve teala şunday merhamet kılıp biz Muhammed aleyhisselamın ümmetine etedi ki وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine cemaat halette cemaat bulup durup uçlayınlar Allah'ın ipini mahkem uçlayınlar وَلَا تَفَرَّقُوا tefrikaya düşmeyinler tefrika kılmayınlar Müslümanların cemaati içerisinde fitne ihtilaf çıkarmayınlar. Ve zkuru ni'metallahi aleykum. Allah subhanahu ve teala sizlerin üstlerindeki üzerlerinizdeki nimetlerini isteyinler. Kani bir payda kuntum a'daen düşman idiniz bir birbirlerinize. Fe ellefe beyne kulubikum Düşman bulu yapken payetinizde birbirlerinizi düşman bulup öldürü yapken payetlerinizde feellefe beyne kulubikum Allah subhanahu ve teala sizlerinin kalplerinize aras, birbirlerinizin arasına özara ülfet kirgizip koydu. Birbirlerinizi yaxşı görüşüke başladınızlar. Fa asbahtum bi ni'meti ihvana ve Allah subhanahu ve teala'nın sizlerge vergen şu nimeti bilen brader bulduzlar. Onda emas mı? Onda Özbek idik, Kırgız idik, birbirimizi katliam kıldık, birbirimizi öldürmedik mi? Cahil idik. Küçlümüz zayıfımızı, maldarımız fakirimizi, kettemiz kiçiğimizi asabi, asabiyet için, kavmiyet için, milliyet için, cahiliyet için Kavun kavimperest bulgenliği için, cahil bulgenlik için öldürmedi mi? Aramızda ülfet yok idi ki. Allah subhanahu ve teala bizlerge açındı, bizlerge rahim kılmadı mı? Bizlerini aramıza ülfet kirgizmedi mi? Cihad meydanları ge, hicret meydanları ge çıkarıp bizlerge ahlak, bizlerge huluk, bizlerine braderlik, bizlerge ülfet nasip kılmadı mı? Biz brader bulup kalmadık mı? Ve kuntum ala şefa hufratin minen nar. Cehennem çukurunun cehennem çukurunun çekesindeydiniz. Allah subhanahu ve teala sizin cehennem çukurunun şu çekesinden kurtarmadı mı? Fe enkazakum minha sizlerini kurtarmadı mı? Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum tehtedun. Hidayet tapasızlar deyip to'g'ri yo'lga, rost yo'lga kirasizlar deb Alloh subhanahu va taala ana shunday oyatlarni sizlarga bayon qilib tushuntiradi. Birodarlar, agar biz Allohning ipini ushlasak mahkam, agar biz Qur'on va sunnatga Qur'on va sunnat bilan amal qilyotgan jamoatni, Kur'an ve sünnetga muvofiq qaysi jamoat bo'lishligidan qat'iy nazar agar mahkam bo'lsa aqidasida amalinda azimatida amallarida hamma narsada shariatga muvofiq bo'lib shariat bilan amal qilayotgan jamoatni biz mahkam ushlasak inshaalloh Allohning va'di haq ulfat ham kiradi Allah subhanahu ve teala bizni cehennemden hem kurtkaradı ve inşallah biz dualarımızda sorarken şu firdevs cennetlerinden bizlerge nasip kaladı inşallah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin faziletli ashablarından bittesi. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetige şunday deyip istetedi ki nasihat kıladı ki يا ايها الناس عليكم بالطاعه والجماعه فانهما حبل الله الذي امر به وانما تكرهون في الجماعه والطاعه هو خير مما تستحبون في الفرقه الله اكبر عبد الله بن masud shunday bizlarga nasihat qilib aytadiki ey insonlar ey insonlar vaholanki الله بن masud tabiinlerge bu narsani aytyapti bizlarga shariat bizlarga ilm cihadının fazileti, fazilati fazileti, hicretinin fazileti, fazilati hamma yaxshiliklar tobiinlar bilan kelmadimi endi qarang bu yaptı. tobiinlarga yaptı ki ey insanlar, alaykum bit taati itaat kılınlar, itoat kılınlar. İtaat kılıçtık sizlerge farz. Vel cemaati cemaat bulup durup yaşayıştık. Bunga ihtiyat kılınlar. Cemaat bulup durup yaşayınlar. Fe innehuma çünkü itaat kılıçlık ve cemaat bilen yaşayışlık Müslümanların cemaatinin mahkem işleyişlik fe innehuma hablullahillezî emara bih Allah subhanahu ve teala ayeti kerimesinde aldın az gene aldın okuyan ayet-i kerimiz, kerimemizde buyruk kılgen hablullah'tır. Hablullah etkeni de Allah subhanahu ve teala وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ cemia. Allah'ın ipine cemaat bulup durup cemaat halette mahkem uçlayınlar Allah'ın ipini. Ana Allah'ın ipi itaat kılıçlık ve Müslümanların ne? Eğer şeriat bilen amal qilayotgan bo'lsa shu shariat bilan amal qilayotgan jamoatni mahkam ushlashlik va itoat qilishlik endi u hablulloh aytyapti va innama takrahuna fil jamoa jamoat bilan turib yashash holatda jamoat bilan turib yashagan holatda jamoatda siz kerih ko'rgan narsalar sizni yoqmaydigan narsalar bo'lsa aytyapti va va agar toat itoat qilishlik sizni yaqmaydi yaqmaydigan bo'lsa aytibdi huwa khayrun mimma tastahibbunahu fil furqati aytibdi shu yaqmagan narsani ham qilishlik ya'ni yaqmagan holatda bo'lib turib itoat qilishlik yaqmagan holatda jamoatning nizom va tartibini itaat qilishlik tobi bo'lishlik aytyapti huva hayrun mimma tastahibbuna fil furqati tafriqa holatda siz yaxşı yaxshi ko'rgan narsalardan afzalroq xayrliroqdir aytyapti allohu akbar jamoat holatda yashayotgan birodarlarimga nasihatim ki inşallah men man guvohlik beramanki allohning huzurida yashayotgan şu jamoatingiz birga bo'lgan shu jamoatingiz amirindən uçdi kichkinasi kecha inshaalloh shariat bilan amal qilyapgandir inshaalloh shariat bilan amal qilishligini man shohidman İnşallah onlar shariat bilan amal qilishligini xohlaydi deb alloh subhanava Teala'nın huzurunda men guvohlik beraman İnşallah, braderlerim. endi şu cemaatte yashab durup jamoatning tertibi, nizamı sizni yakmaya degan bo'lsa siz kerih görseniz ko'rsangiz shu itaat man itoat sabır sabr qilolmayapman desangiz ana Abdullah ibn masud roziyallohu an biz rasululloh sollallohu ve vasallamga va uning ashobini ergashamiz deb chiqqanmiz hijratga biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamga uning sunnatiga va uning sunnati bilan eng yaxshi amal qilayotgan ashobiga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalariga ergashamiz deb biz chiqqanmiz shu yo'lga endi ana shu sahobalardan bittasi abdulloh ibn masud ki cemaat jamoat yaşayanlar, eğer sizlerin sizlarni nizam tertip tartib yopmagan bo'lsa itaat itoat emirge itaat itoat qilishlik itaat itoat nizamını nizomini yaxshi tertibini tartibini yaxshi sabır sabr qilolmayishlik aytyapti siz tefrika halette yaşayışlıktan Cemaat indi. Eğer bizlerge bizlarga bitta narsani ijozat bermasa aytsaki bizlarga faloncha narsa ijozat yo'q faloncha joyga chiqishlikka ijozat yo'q faloncha bilan ushlashishga icazet yok. bunlar albatta zayıf imanı bulgenlerini yakmaydı nerseler bunlar. Belki imanı mezbut bulgen mücahit biraderlerinin hali hicretge başta çıkkenliğinde, mücahit indi indi mücahit bunu yapken paytta indi cihatke çıkken paytta şu tertip ve nizamını öz hayatında vatanda görmegen idi. Indi bu yerde nizam, indi bu yerde cemaat, indi bu yerde tertipligini körgenden kigin yaqmayib tursa abdulloh ibn masudni nasihatini eslataman u birodarlarga chunki jamoatning tartibi va nizomi jamoatning va tartibi va nizomi bilan amal qilishlik jamoatning amiriga qo'mondonlariga mas'ullariga har bittasiga itoat qilishlik biz tafriqa holatda bir o'zimiz bozorda aylanishlikda bir o'zimiz fitna qilishlikda bir o'zimiz ixtilof qilishligida Çünkü biz eğer tefrika halette bulsak, eğer cemaattan çıksak, taşkarada intişar bulgan fitnelerge tez uşanamız. İhtilaflarga tez uşanamız. et yaptı, tefrika holatda biz o'zimiz xohlagan narsani qila olamiz, to'g'ri. Shayton vasvasa beradi. Hamma narsani qila olishga kuchimiz yetadi. Allah'ın izni bilen. Lakin eti yaptı. Ana şu tefrika halette bulup hahlagan nersenizi yiyişlikten, hahlagan nersenizi qilishlikdan, ichishlikdan, hahlagan nersenizi satın alışlıktan afzalroqdir, afzalroqdir, afzalroqdir aytyapti. Jamoat bilan yashanglar, tartibi va nizomiga itaat kılınlar, sabır kılınlar. Va zkuru ni'matalloh. Allah'ın nimetlerini istang. Allah'ın bizge vergen nimetlerini isteyinler. Braderler Allah'ın nimetlerinden bittesini sizlerge istetemem bir kançasını. Biz vatanda beymalal, biz vatanda hatırcan yürüyelmez idik. Şu sünnet ameli bilen amel kılanmaz idik, sakal koyalmaz idik. Selleni kiyelmez idik. Braderler ko'p narsalardan mahrum edik endi Allah subhanahu va taolo bizlarga hijrat ki hijrat ve jihod ameller salih ameller içerisinde en kette ve en fazilatli nimetler bunlar birinchi bizlarga eng fazilatli berilgan nimetler, eng katta ne'matlar vallohi agar qadrini bilsak shu hijrat Allah Subhanahu birodarlar alloh bizlerden kabul bizlardan hiç soru yapmaz mı duolarimizdan Allah subhanahu ve teala'nın bu kette nimetlerini hiç isli yapmaz mı? Biz nemelerden mahrum idik. Allah subhanahu ve teala bizlerge şu mahrum bulgen kafirler bizlerini amel kılışıktan tosken şu ameller bilen hazır amel kıl yapmaz. Sakal koyu yapmaz, namaz oku yapmaz, beymanal düpeki yapmaz, beymanal gepir yapmaz, cihatını, tekbirlerini, hicretini gepir yapmaz, hadis-i şeriflerini oku yapmaz. jamoat bilan namoz o'qiyapmiz birodarlar bu katta ne'mat bu vazkuru ni'matalloh Allohning ne'matlarini eslanglar agar bizlar Allohning shu ne'matlarini istasak o fitnalarni eshitganda yo'q olatamiz shu fitnani kim chaqirayotgan bo'lsa unga biz bo'g'iz qilamiz Allah'ın bizde nimetlerini ve en kette nimetleri bulgen hicretu, cihat nimetlerini isteyip şükür kılsak Allah'ım ya Rabbi sen menge şu kette nimetlerini insanlar içerisinde belki hiç kimge nasip kılmagan, belki ekser insanlarga, musulmonlarga nasip kılmagan va ki vatanlarda başka boshqa-boshqa davlatlarda jihadni, hijratni shunday taqvo bilan yig'layishlar bilan so'rayotgan mu'minlar bor birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ularga nasip qilmagan. Agar bizlar hijrat va jihad ne'matlarini istalsak, yig'lasak, ixlosli bo'lsak, vallahi, vallahi birodarlar fitne çık çıkarayapgan bo'lsa, fitnani eshitgan bo'lsak, ixtiloflarni eshitgan bo'lsak, çıkar fitnani chiqaryapganlarga, ixtilofni chiqaryapganlarga ushanmaymiz, onlarga bo'g'iz qilamiz, onlarga nasihat kılamız belki cemaatini gene hem ziyade, gene hem iki beraber bulup durup mahkem uçtayımız birodarlar. Çünkü biz imanımızı muhafaza kıldık. Elhamdülillah. Biz cemaatini taptık. Cemaat bizlerini sengerge cönet yaptı. Cemaat bizlerge her bitte salih amelini qaysi amal bo'lishigidan kat nazar Allahu akbar Allah subhanahu va taolo bizlerge buyruk kılgen, vatanlarda salih qilolmagan solih amallarni qilishga sharoit beryapti sharoit bizlar topyapmiz birodarlar Bizlerini cihatga jo'nati yaptı. Qital kılınlar, şehit bulunlar diye yaptı birodarlar. İlim okuyunlar. ilmin faziletini bizga qissa qilyapti birodarlar. Emri bil ma'rufni buyruq qilinglar deyapti. Munkardan qaytaringlar deyip bizga hamma solih amallarni qilishga sharoit beradi. hatta hatto birodarlar, sizler hem şahitler, şahitsizler, sizler hem guvohsizlar. Biz eğer agar solih amallarni qilmasak, jamoat bilan namozni agar o'qimasak, jamoat hattoinki cemaat bilan namazga keç kalsak, bizni jazolantiryapti. Allohu akbar. Bu katta nimet bu. Jamoatning kadrini bilinle. Biz sakal koyalmaz idik. Bu yerde cemaat bizge eğer sakalımızı kem gene eğer biz kessek bizni cezalandır yaptı. Bizni cehennemden kurtkarı yaptı Allah'ın izni, Allah'ın fazlı bilen. Kolumuzdan mahkem üçlü yaptı bizlerinin takvadar buluşuğu için, bizlerinin salih amel kılışlığı için bizlerge yardım yaptı, Belki bizlerini mecbur yaptı. Allahu akbar. Bu katta nimet mi? Endi najotni tapkenden kigin? seni şu shu najotdan to'sayotgan fitneler bilen, ihtilaflar bilen, fitne çıkarıp. İhtilaf çıkarıp seni şu necattan tosyapgenlerge bir zarbe vurmaysan mı? Allah'tan korkmaysan mı? Cemaatinin kadrini bilinler. Elhamdülillah etinler. Şükür kılınlar. Elhamdülillah. Demek cemaat bilen yaşayıştık, kub bereketli nerse, cemaat bilen yaşayıştık, özümüzde haseten kub hayırlı nerse, faziletli nerse, nime için eğer biz cemaat halette yaşasak, kub salih amellerinin ecrini ala alamız. Kub salih amellerinin mükafatını e, ala alamız. Bulmasak biz alamasaydık bu nerseni. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan, cennet Şu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. La ilaha illalloh La ilaha illalloh La ilaha illalloh